aski da lagunak aski. Kanbitzeko mementua heltu da. Ez dugu ahal hola segitzen. Iparalde arresta gutxi esten dugu. Gue probintzia iso bizigia, eta ez gia bate interesatzen basena faruai, ez eta bestiai, kostaldin dena. Nula du izena? Abai, ah lapurdi ez gia interesatzen. Huak aldiz, usuziten dia sibe ulat. Ados, ados, saltegi eta administrazioniak hebendia, eta kariketan urte osun jentezion erabo bada heben gainti. Beste giro bat badugi hotx. Hale, ez da ahazu bat beste bi probintzia hoien iparaldeko zatiek sotiko bat bezala ikusteko. Telebistan edo egun gaietan adibidez, zentako uskal herri deitu justo gu esibeoko berrik eta basenabar soveter edo wano labur pei de senianz deitu besten berrik kampitu behar dutugu gaizak, begik zabaltu. Ez dugu ahal, iparaldeko arresta, bortu berdez eginik den karta postablat bezala ikusten. Sibeun, harrogia uska hutsina igelako. Egia da, xantza dugula, gu haurak uskaz aibeitia, uskaz ikasten ahaldielako, ikastolan, ama eskolatik basu hartino, hebentik egitu gabe. Benahale, urtin behin, uskal kulturaen sustengatzeko, segitu behar duk baiunako besteta juiteko indarraen egiten, gaialdi baten igaitea karrika hertsieli batetan, eta bestak ez ditin gal. Euskaldun hutsak? Ez, Euskaldun hutsak. Egia, ikusiz heben nula lantegi, administrazione, saltegi eta kulturiak ustokiak oro atzamaiten ahaldien, maule, atarratze eta xantazin hartin, eginozko bizia izago dela. Hanko haurak, bortxatu dia, kolegiurat helzin, sibeotari lamoldatzia eskolan, eta ez da beti aiza. Nahiz eta tipitipitik, dora emonekin, kostumatu dien sibeotariko uhoier eta gu euskalkia in muzikai. Ondoioz, gu euskalkia da finalin hentako iparaldeko batua bezala. Eta gaixuk, hasten dira ikantan, uz betatzen dutie hitzak lotxaz ubaten ustia beharrez den lekin. Agian, gehua iso eginez eta bidindien proiektu desberdin erresker, ohartuko gia egiazko mugaik estela eta interesatun gia oskase besta aldindien Pokemoner.